Hrvatski radio, obrazovni program. godine 1914. na 1915. Ernst Marlier, poslovni čovjek iz Berlina, sagradio je vilu na jezeru Vanze, omiljenom izletištu Berlinčana. Šest godina nakon što je sagradio, Marlier ju je prodao drugom poslovnom čovjeku, Friedrichu Minu, koji je svoje bogatstvo stekao kao generalni direktor Hugo Štine Strusta, poslovnog carstva koje je nadziralo rudnike ugljena, čeličane, hotele, banke i brodarske kompanije. Godini 1923. u vrijeme velike inflacije kada je Francuska okupirala Rursku oblast, a Hitler pokušao svoj puč u Minhenskoj pivnici, Minu je u toj vili održavao tajne sastanke s vrhom njemačke vojske. Predmet razgovora bilo je uvođenje vojne diktature u Njemačkoj. Vojska nije srušila Weimarsku republiku, a Minu je napustio Štinesov trust i pokrenuo je veleprodaju ugljena – između 1924. i 1938. godine Minu je pronemjerio najmanje 12 milijuna maraka. Uhićen je 1940. i tada je lijepu vilu na jezeru Vanze prodao zakladi Nordav. Iza zaklade stajala je sigurnosna služba SS-a, poznatija pod kraticom SD. Nakon prodaje, luksuzna vila na jezeru Vanze postala je mjesto okupljanja visokih dužnosnika SS-a. U vili je otvoren kazino, uređene su gostinske sobe, a tamo su se sastajali visoki dužnosnici glavnog ureda za sigurnost Rajha. Do tog trenutka povijest ove vile nije se previše razlikovala od povijesti drugih vila u Njemačkoj. Vila na Vanzeu ući će u povijest zbog sastanka koji će se u njoj održati 20. siječnja 1942. godine. Tog se dana u toj vili održao sastanak 15 visokih dužnosnika nacističke partije države i a Ti su ljudi pripadali eliti Trećeg rajha. Njih osam imalo je doktorate njemačkih sveučilišta. Ali na tom sastanku prisutni su bili i neki od najopakijih ljudi Trećeg rajha. Tema sastanka ili konferencije u Vanzeu, kako je taj sastanak poznatiji u povijesti, bila je kako provesti konačno rješenje židovskog pitanja. U 90 minuta koliko je trajao taj sastanak, ta 15 storica promijenit će svijet. Progon i politiku iseljavanja židova zamijenit će masovno ubijanje, govori profesor Tihomir Ponoš, novinar Vjesnika. Izbijanjem drugog svjetskog rata, iseljavanja, a to je do tada bila dominantna politika, postaje praktički nemoguće i počinju pripreme za ono što su nacisti nazivali konačno rješenje židovskog pitanja. 31. srpnja, dakle nešto više od mjesec dana nakon e, njemačkog napada na, na Sovjetski savez, e, Reinhard Heydrich primio je pismo Hermana Geringa, u, pri čemu nije nevažno da je Gering predstavnik Hitlera u državi, a ne predstavnik Hitlera u stranci, e, ovlašćuje Heidricha da pripremi opće rješenje u području njemačkog E, utjecaja u Europi i da napravi opći prijedlog za provedbu željenog konačnog rješenja žirovskog pitanja. Heidrich u svom pismu visokim vojnim zapovjednicima od 6. studenog 1941. E, napominje da je godinama on zadužen za e, pripremu i provedbu konačnog rješenja žirovskog pitanja. A u jednom razgovoru je Eichmannu, to je Eichmann kasnije zabilježio, Heidrich kazao, Führer je naredio fizičko istrebljenje židova. Čovjek koji je od Hermana Göringa dobio punomoć da provede željeno i konačno rješenje židovskog pitanja bio je Reinhard Heydrich, čovjek koji je među svojim žrtvama i podređenima bio poznati pod nadimcima plava zvijer i krvnik. Reinhard Tristan, Tristan Eugen Heydrich rođen je 1904. Umro je od posljedica atentata u Pragu 1942. Njegov otac bio je poznati glazbenik, a po svojoj prilici pravog prezimena Zis. Da nije nikad utvrđeno je li to bilo doista pravo prezime njegovog oca, međutim, iznimno je vjerojatno da je uh, e, Hajdrih u obitelji i to relativno blizu imao, dakle bilo po kojoj liniji da se gleda, e, nekog židova. To je mučilo Hajdriha cijeli njegov život, ali to je omogućilo njegovim protivnicima u nacističkoj stranci ali i njegovim nadređenima, posebno Himmleru i Hitleru, da on postane jedno zastrašujuće oružje u njihovim rukama jer je bespogovorno izvršavao svaku zapovjed, a da stvar bude još gora, bio je iznimno sposoban čovjek. Samo što je bio genij zla. On je bio možda najmonstruoznija od svih figura ispod Hitlera koji su bili ovaj, u, u Trećem rajhu. Nakon uh, e, 20. godina 20. stoljeća on je služio u Mornarici, a 1931. godine nečasno je otpušten zbog nečasne veze sa maloljetnicom. E, te godine on je pristupio nacističkoj stranci i SS-u. I sad tu postoji to malo zanimljivo pitanje baš oko mogućnosti da u njegovoj obitelji ima židova. Naime, SS, u SS 31. mogu pristupiti samo ako se dokaže rasna čistoća. E sad, je li on uspio dokazati rasnu čistoću? Je li on uspio, odnosno etničku? Je li on uspio, je li on falsificirao neke dokumente? Ili ga je Himmler već tada ocijenio kao veoma sposobnog, pa mu je bio spreman zažmiriti zbog toga, a koristiti ga za sve druge ovaj, poslove, to je upitno. E, on je bio fizički arhetip Jedini, valjda, među visoko pozicioniranim nacistima. On je bio visok, bio je plavokos, bio je plavok, imao je koščato izražajno lice, bio je odličan sportaš, bio je odličan glazbenik, svirao je violinu na razini koncert majstora i bio je talentiran za strane jezike. Bio je discipliniran, bio je odličan organizator, postao je desna ruka Himmlera, bio je vrlo poslušan i bio je zapravo arhitekt genocida. Reinhard Heydrich stajao je iza većine nedjela sigurnosnih službi Trećeg rajha. Podmetnuo je lažne dokaze koji su poslužili kao izgovor za čistku u njemačkoj vojsci 1938. godine. Organizirao je pogrom židova poznat kao Kristalna noć. Heydrich je smislio napad posebnih jedinica SS-a odjevenih u odore poljske vojske na njemačku radio postaju Glajvicu. Taj napad poslužio kao izgovor za napad nacističke Njemačke na Poljsku. Heidrich je 1939. uvećao svoju moć kada je postao šefom Središnje uprave za sigurnost Rajha. Tako se po čovjekom koji je imao geslo dobro je znati, dobro je samo znati, našla kompletna obavještajna i policijska mreža nacističke Njemačke. Za Heidricha se govorilo da ima dosije o svakom važnom čovjeku u Trećem rajhu, pa čak i da zna Himlerove i Hitlerove tajne. Po nekim povjesničarima to je i bio razlog zašto je Heidrich imenovan za protektora Bohemije i Moravske. Naime, trebalo ga je maknuti iz Berlina. Bio je emotivno hladan. E, gotovo nikad se nije prepuštao nikakvim osjećajima. Jedan od rijetkih trenutaka dogodio se neposredno nakon konferencije u, u Vanzeu, kada ga je Eichmann vidio kako zadovoljno puši cigaru i pije konjak. E, imao je veliku ulogu u Noći dugih noževa, dakle unutar nacističkom obračunu 34. godine nakon kojega je e SA marginaliziran. Imao je ogromnu ulogu u Noći dugih noževa, u, Kristalnoj noći 1938. godine, a 1939. godine postaje šef glavnog ureda za sigurnost Rajha i pod njemu su obavještajne službe, kriminalistička policija i gestapo. E, rujnu 1941. postao je Reichsprotektor u Češkom moravskom protektoratu, a u lipnju 1942. grupa čeških rodoljuba izvršila je atentat na, na njega i on je umro nekoliko dana kasnije od posljedica ranjavanja. Za osvetu je cijelo jedno selo Lidice potpuno uništeno i svi muškarci iz tog sela su pobijeni. Heidrich je u Češkoj brutalnim mjerama zaveo red i osjećao se tako sigurnim da se po praškim ulicama vozi u otvorenom sportskom Mercedesu. Ali Jan Kubis i Jozef Grabčik, dobrovoljci Čehoslovačke vojske u Britaniji, bacili su bombu u Heidrichov Mercedes. Ali Heidrich nije odmah umro. U zadnjim danima života navodno se suočio sa svojim zločinima. O zadnjim danima Rajharda Heidricha piše Eugen Kogon, austrijski novinar, zatočenik logora Buchenwald i pisac knjige Država SS-a. Ako je istina da je Heidricha, dok je nakon atentata koji je na njega počinjen u Čehoslovačkoj čekao u Pragu s prostrijeljenom hrptenjačom polaganu u smrtu strašnim bolovima, mučila nepodnošljiva grižnja savjesti koja ga je natjerala da preklinje Boga za oproštenje zbog svih neizrecivih patnji što ih je nanio stotinama tisuća ljudi, to bi se posve uklapalo u sliku. Lažni veo tobožnjih ideala bio je razderan, a preostalo je golo zlo koje im je služilo kao oruđe. Drugi čovjek po važnosti na tom sastanku bio je Heinrich Müller, šef četvrtog odjela glavne uprave za sigurnost Rajha. Taj četvrti odjel bio je u Njemačkoj i u kupiranoj Europi poznatiji pod imenom Gestapo – Gestapo ili tajna državna policija bila je pod upravom Heinricha Millera, pilota iz Prvog svjetskog rata i policajca iz Minhena, koji je zbog svog držanja bio poznati pod nadimkom Sfinga. Što se tiče Heinricha Millera, osim što mu je nadimak bio Sfinga, on imao još jedan nadimak, a to je bio čovjek sa željeznom stražnicom. Jer je mogao satima gotovo, gotovo nepomično sjeriti i ispitivati. On bio je znači policajac od profesije. U Prvom svjetskom rođenju je 1900. kad je umro ne zna se. Eh, u Prvom svjetskom ratu bio je podoficir i odlikovan je željeznim križem prvog reda. Nakon rata u Minhenu u tamošnjoj policiji dobio posao u odjelu političke policije i zadužen je za komunističko gibanje, kako se to tada nazivalo. Eh, proučavao je sovjetsku politi- policijsku praksu i surađivao je na tome sa sovjetima. Dakle, on je gostovao recimo kod eh, sovjetske policije da vidi koje oni metode koriste. 1933. dakle kada nacisti uh, dolaze na vlast, on je inspektor u kriminalističkoj policiji. On je krajnje atipičan. Zbog toga što član nacističke stranke postaje tek 1939. godine. Riječ je o čovjeku koji je bio šef gestapa. Da pače, prije 1933. godine on se protivio nacizmu. I to čak i otvoreno. Nije on bio baš pretjerano glasan o tome, ali znalo se da se on protivio nacizmu. E, to su na, nacističke ne znale. A navodno je sam Heidrich intervenirao kod Hitlera za Müllera i rekao da mu ipak svu tu krivicu trebalo malo gurnuti u stranu jer je riječ o čovjeku iznimnih sposobnosti. I nažalost Heydrich je bio u pravu, Müller je bio stvarno čovjek iznimnih ovaj, sposobnosti postao je šef četvrtog ureda, glavnog ureda za sigurnost Rajha, dakle Gestapova. Bio je odgovoran za, za progone žirova, političkih protivnika, masovna streljanja sovjetskih ratnih zarobljenika i nekoliko grupa britanskih ratnih zarobljenika. On je bio organizirao kompletnu mrežu po cijeloj Europi koja je uz sve ostalo osim što je trebala tražiti pripadnike raznih pokreta, otpora i tako dalje, trebala tragati za židovima. Trebao je stvoriti, u velikoj mjeri u tome uspio, jednu nepropusnu mrežu kroz koju nijedan židov neće moći izbjeći, neće se moći ovaj, provući kako bi mogao biti transportiran na, na istok i tamo ubijen. U tome je, nažalost, u velikoj mjeri uspio. Ono što je privlačilo i publiciste i povjesničare Heinrichu Milleru, iako on dosta dugo bio relativno nepoznat, ovaj, je činjenica da je zapravo njegova sudbina nepoznata. On je zadnji put viđen u travnju 1945. A vrlo često se kao njegov službeni datum smrti navodi 29. travnja 1945. Tijelo Heinricha Millera nikad nije pronađeno. Ne zna se je li u zadnjim danima Trećeg rajha dok se crvena armija probijala prema Hitlerovom bunkeru i Reichstagu, Miller poginuo ili se uspio izvući iz tog meteža. Ali za razliku od Millera, čovjek koji je organizirao sastanak u Anzeu, koji je priredio statistički materijal za sastanak, inače pun grešaka o broju židova, čovjek koji je pripremio zakusku za sudionike sastanka i koji je imao, kako je rekao, rijetku priliku da nakon sastanka s Heidrichom sjedne uz piće i cigaru, nije izbjegao pravdi. Bio je to čovjek koji je prije sastanka znao što su nacističke glavešine namijenile židovima. Na suđenju ta je osoba ovako opisala trenutak kada mu je Heidrich rekao za konačno rješenje. Führer je naredio fizičko istrebljenje židova. Nakon toga je, suprotno svojem običaju, dugo šutio, kao da je htio iskušati djelovanje svojih riječi. Još se i danas toga sjećam. U prvom trenutku nisam shvatio značenje onog što je rekao, zato što je tako pomnjivo birao riječi. A onda sam shvatio. I nisam ništa više rekao, jer se nije imalo što reći. A onda mi je rekao, Ajhmane, pođite ka globocniku u Lublin. Reichführer Himmler već mu je dao potrebne naloge. Pogledajte što je postigao. Mislim da upotrebljava protutenkovske rovove za likvidaciju židova. Osoba koju je Heidrich poslao da vidi što u poljskom gradu Lublinu radi Globocnik, jedan od viših vođa SS-a i policije, bio je Adolf Eichmann. On je zbog svojih zločina osuđen na smrt na sudu u Jeruzalemu i pogubljen 1962. godine. On je bio na čelu jednog odjela u Gestapovu. Taj odjel je imao naziv 4, rimski, B4. To je odjel Gestapo zadužen za, za židove na čelu sa Eichmannom njegov glavni posao bila je evakuacija židova. On je bio jedan, za razliku od e, Millera i Heidricha, jedan bitno drugačiji čovjek. On nije bio, bog zna kako, inteligentan, što se ni za Millera ni za Heidriha ne, ne može reći. Nije bio ni bog zna kako obrazovan, nije baš bio niti bog zna kako sklon razmišljanju, ovaj, nije bio sklon razmišljati o tome kakve mogu biti ili kakve jesu posljedice njegovih postupaka i posljedice njegovog rada. On je bio nešto što je Hannah Arendt u svojoj izvrsnoj knjizi Eichmann u Jeruzalemu nazvala moral idiot. On je bio nešto što se može nazvati ubojicom za radnim stolom. On je 45. kad je rad završio bio praktički potpuno nepoznat. Isplivao je tek za vrijeme nirbeškog procesa i njega su čak bili uhapsili Amerikanci nakon, neposredno nakon rata, nakon kapitulacije Njemačke. Međutim, kako je bio jedan od vjerojatno desetaka tisuća, ako ne stotina tisuća, koji su bili uhapšeni u tom trenutku i prolazili kroz one prve zarobljeničke logore, oni su obavili tako nekakav razgovor s njim, nije im se činio naročito sumnjivim ne vjerujem da je se zbog bilo čega mogao učiniti naročito zanimljivim i pustili su ga. I kasnije on pobjegao u Argentinu uz pomoć e, Vatikana na, sa pasošem na lažno ime Ricardo Clement i onda je ta pripovest o tome kako su ga agenti Mosada otkrili u Argentini i kidnapirali i dopremili u Izrael na suđenje dosta ove dobro poznata. Oni bi gotovo pa da bi se za njega mogao upotrebiti naziv jednog romana Čovjek bez svojstava što bi mu rekli, on bi to napravio. Gotovo nikada nije pomislio o moralnim implikacijama svog posla. E, zloglasnost je stekao baš zato što je bio zadužen za evakuaciju židova. Heidrich je Eichmana poslao u Lublin kako bi vidio početak izgradnje logora za istrebljenje Treblinka. Eichmann se požalio Mülleru da nije dovoljno čvrst za takve prizore i da nije vojnik. Miller ga je u jesen 1941. godine poslao u Lođi. Eichmann je upisao na suđenju što je vidio u lođi. Židovi su se nalazili u jednoj prostoriji. Naređeno im je neka se svuku. Zatim je došao kamion. Zaustavio se točno pred ulazom u prostoriju, a golim je židovima rečeno da uđu. Vrata su se zatvorila i kamion je krenuo. Ne mogu reći koliko je židova ušlo. Jedva sam to gledao. Bilo mi je previše. To vrištanje, bio sam previše uzbuđen i tako dalje. Kako sam poslije rekao Milleru kad sam ga izvijestio, nije imao baš mnogo koristi od mojega izvještaja. Zatim sam krenuo za kamionom i onda sam vidio najužasniji prizor u životu. Kamion je došao do otvorene jame. Vrata su se otvorila i trupla su bila izbačena, kao da su još živi. Udovi su im bili tako savitljivi. Pobacani su u jamu i još vidim nekog civila kako im kliještima čupa zube. Eichmannu je od tog prizora stradao želudac, ali s njegovom savjesti je sve i dalje bilo u redu. Njegov slabi želudac bio je predmetom šale među visokim zapovjednicima SS-a i Müller ga je i dalje slao na teren. U Treblinki je Eichmann gledao kako židove ubijaju plinom, a u Minsku kako ih strijeljaju Einsatz grupe. Nakon što je vidio što se radi u Minsku, Eichmann se požalio lokalnom zapovjedniku SS-a. Dakle, strašno je ovo što se tu radi. Pretvaraju mlade ljude u sadiste. Kako se to može činiti? Jednostavno, metak u žene i djecu. To je nemoguće. Naši će ljudi poludjeti, izgubit će pamet, naši vlastiti ljudi. Ali svi ti prizori nisu zaustavili Eichmana u njegovom poslu. Ono što je njega izdvojilo od zapovjednika logora tipa recimo Rudolf Höss koji je bio zapovjednik Auschwitza je činjenica da je on zapravo bio odgovoran, suodgovoran za sve logore. On nije bio odgovoran konkretno ni za jedno ubojstvo, on po svoj prilici u cijelom svom životu nikad nikoga osobno nije ubio, ali bio odgovoran za dopremanje stotina tisuća, odnosno milijuna židova u te koncentracijske logore. A ono što kod njega stvarno na neki način začuđuje ta potpuna odsutnost volje da se razmišlja o implikacijama onoga što čovjek čini i on je bio onaj veoma poželjni zapravo sa nacističkog stanovišta ovaj, eh, tip koji jednostavno izvršava naređenja. Nakon 1. rujna 1939. nakon napada na Poljsku stvoreni su uvjeti za masovno ubijanje. Nakon početka rata nacistička Njemačka postaje totalitarno društvo. Na dan izbijanja rata donesena je zapovjed da se ubiju svi neizlječivo bolesni. Goebbels je u svom dnevniku zapisao i ovu Hitlerovu izjavu. Rat nam je omogućio rješenje čitavog niza problema koji se u normalna vremena nikada ne bi mogli riješiti. Hitler je kasnije rekao Goebbelsu da će, neovisno o ishodu rata, židovi sigurno biti gubitnici. Nakon napada na Poljsku počelo je ubijanje židova i Poljaka. Već prvog dana operacije Barbarosa počela su strašna zvjerstva njemačkih oružanih snaga. Hitler je u govoru svojim generalima već prije početka operacije dao naslutiti kakav će se rat voditi u Sovjetskom savezu. Rat s Rusijom bit će takav da ga nećemo moći voditi na viteški način, će to sukob različitih ideologija i rasa, u kojemu ćemo biti prisiljeni da postupamo nečuveno bezobzirno, nemilosrdno i oštro. Svi časnici moraju se osloboditi zastarjelih predrasuda. Odmah nakon jedinica njemačke vojske u osvojeno područje dolazili su Einsatzgruppe, grupe, posebne jedinice SS-a, zapravo pokretne ubilačke jedinice – Četiri Einsatz grupe A, B, C i D, od kojih nijedna nije imala više od 3000 pripadnika, pobile su u Sovjetskom savezu više od milijun ljudi. Njihove žrtve bili su židovi, politički komesari, članovi komunističke partije, časnici Crvene armije. Ubijanja Einsatz grupe D u Ukrajini je opisao je na nirbeškom suđenju Herman Grebe, građevinar koji je radio za okupacijske vlasti. Šetao sam oko humka i suočio sam se s golemim grobom. Ljudi su ležali jedan na drugome, tako da su im se mogle vidjeti glave. Skoro je svima krv curila s glave na ramena. Neki su se ljudi još uvijek micali. Neki su dizali svoje ruke i okretali glave, kako bi pokazali da su još uvijek živi. Jama je bila dvije trećine puna. Procijenio sam da je bilo oko tisuću ljudi. Pogledao sam u čovjeka koji je pucao. Bio je to esesovac, koji je sjedio u uskom dijelu jame i mahao nogama. Imao je strojnicu na koljenima i pušio je. Ljudi su, potpuno goli, ušli u jamu po stepenicama koje su iskopane u zidu od ilovače i verali se po glavama ljudi koji su ležali. Legli su na mrtve i ranjene ljude. Neki su grlili one koji su još bili živi i govorili im tihim glasom. Tada sam čuo niz pucnjeva. Samo u dva dana, 29. i 30. rujna 1941. godine, Einsatzgrupa grupa D uz pomoć policijskih jedinica i ukrajinske milicije ubila je 33.771 osobu, glavnom židova. Ti su ljudi pogubljeni u Babijaru, mjestu na kojem će do oslobođenja Kijeva biti pogubljeno više od stotinu tisuća ljudi. Einsatz grupe su radile u Poljskoj 39. One su osnovane kao posebne jedinice SS-a koje zapravo nikad nisu bile naročito velike. One su bile u pravilu snage jedne bojne. Za napad na Sovjetske save su pojačane nešto, ali ni onda nisu bile prevelike kad imamo na umu da se sukobili doslovce milijuni sa milijunima vojnika. E, I njihov zadatak je u Poljskoj 39. bio zadatak likvidiranja potencijalno sumnjivih civila, streljanja su to bila sve uglavnom, e, posebnih kategorija ratnih zarobljenika, imali su zadatak udariti na poljske časnike, kasnije su imali zadatak udariti na poljsku inteligenciju. Što se tiče židova, imali su zapravo dva zadatka. Prvi zadatak koji je u Poljskoj bio manje izražen je bilo streljanje, a drugi zadatak je bio skupljanje geta. To je bio njihov zapravo glavni posao kada je riječ o, židovima u Poljskoj. E, udarom na Sovjetski savez, kada te četiri grupe idu, njihov posao se mijenja i na, na jedan ponovo perverzan način će e, upravo Einsatz grupe omogućiti stvaranje sustava šest velikih logora e, smrti ili šest velikih logora masovnog uništavanja na teritoriju Poljske. Naime, one su dobile dva zadatka. Prvi zadatak je bio ubiti židove, streljati, a drugi zadatak je bio e, streljati zarobljene političke komisare Crvene armije one su to radile vrlo, vrlo masovno. Recimo, statističar SS-a, dr. Korher, je izvijestio Himmlera 23. ožujka 43. Dakle, to je vrijeme kada su ti logori već u, u funkciji i svakodnevno se ubijaju na, na, tisuće ljudi, da su iz grupe na istoku preselile, a to je značilo ubile, 633 tisuće židova. Međutim, e, one su počinile grozna zvjerstva. To su bile posebno u Ukrajini i gore na Baltiku, masovna streljanja pri čemu su im redovito pomagale nekakve lokalne milicije, obično nacionalističke, ovaj, i one su doslovce odgovorne za smrt stotina tisuća ljudi. Ali se pokazalo nešto što je omogućilo zapravo stvaranje takvih velikih logora. Naime, te Einsatz grupe su za zadatak ubijanja političkih komesara bile prevelike. Naprosto im nisu bile potrebne toliko velike jedinice zato da bi postreljali zarobljene političke komesare Crvene armije. Za drugi zadatak, a treba imati nomu da na, na, europskom dijelu Sovjetskog saveza živi po procjenama oko 5 milijuna židova, za taj drugi zadatak one su bile premale. Za nacistički pokret krajnji cilj nije bila nadmoć njemačkog naroda, već nadmoć germanske rase. Za sam njemački narod Hitler je već 1923. godine utvrdio da se sastoji od jedne trećine junaka, jedne trećine kukavica, a ostalo su izdajice. Uz to, nova germanska rasa nije mogla dopustiti da njezinu krv zatruju manje vrijedni, bolesni ili na bilo koji drugi način nesavršeni pripadnici njemačkog naroda. Nakon početka rata Hitler je razmatrao uvođenje zakona o narodnom zdravlju. Nakon rentgenskog pregleda nacije, Führeru treba dati popis bolesnih, osobito onih s plućnim i srčanim oboljenjima. Na osnovi novog zakona o zdravlju Rajha, te obitelji više neće moći ostati u javnosti i neće im se moći dopustiti rađanje djece. Tko je bio nesavršen odlučivali su liječnici, antropolozi i psihijatri iz Ureda za rasnu politiku ili Instituta za higijenu SS-a. U skladu s nacističkim i SS-ovim novogovorom, izrijek da netko više neće moći ostati u javnosti značio je da će ta osoba biti ubijena. Kako? Već početkom rata počinje program eutanazije. Što se tiče eutanazije, e, glavni kriterij za eutanaziju bila je neizlječivost bolesti, posebno duševnih. S tim što tu sad opet treba imati na umu da se to odnosilo poneprije na mentalno bolesne Njemce židovi nisu imali pravo na, eutanaziju, oni su tako i onako bili recimo, e, zvuči ružno, ali otpisani. E, u programu eutanazije, koji je trajao negdje od 39. para 41. je ubijeno vjerojatno oko sto tisuća ljudi. Uglavnom Njemaca. Bilo je i židova i pripadnika drugih nacija koji su ubijeni, ali uglavnom Njemaca. E, službeno obrazloženje za pokretanje cijelog programa, osim čišćenja rase, osim to jedne jednog obrazloženja da bi ti ljudi samo da znaju u kakvom su stanju sami poželjeli umriti, bilo je smanjiti teret zdravstva. Naime, otprilike skoro pola kreveta u njemačkim bolnicama je otpadalo na krevete koje su zauzimali duševno bolesne osobe. E, kada je program okončan prvoga rujna, službeno okončan, on je u manjem opsegu nastavljen i dalje, 41. E, kako su kazali liječnici koji su imali dosta smisla i za birokraciju su zaključili da je 70.258 bolesničkih kartona na Drugim riječima, ubijeno je 70.258 ljudi, a ušteđeno je, kako su liječnici također konstatirali, njemačkom zdravstvu oko 885 milijuna maraka. Eutanazija je međutim važna zbog nečeg drugog kad se govori o, o holokaustu. Ona je administrativna prethodnica masovnom ubijanju plinom. E, nadalje, velik dio njemačkog osoblja, posebno za tri e, logora smrti, Belzit, Sobibor i Treblinku, regrutirane su i stanica za eutanaziju. Dakle, među liječničkim, ako se to uopće smije nazvati liječničkim osobljem, koje je tamo radila. Primjera radi, prvi zapovjednik Treblinke, Irmfried Ebel, e, bio je liječnik koji je radio na eutanaziji. Uz program eutanazije provodio se i program sterilizacije. Do početka rata taj je program obuhvatio oko 400 tisuća ljudi, uglavnom Njemaca, mentalno oboljelih, slaboumnih, epileptičara i ljudi koji su imali nasljedne bolesti. Taj se program trebao proširiti i na druge ljude koji su se nalazili u Trećem rajhu. Dr. Adolf Pokorni, minhenski doktor specijalist za kožne i spolne bolesti, napisao je u listopadu 1941. pismo Heinrichu Himmleru, vođi SS-a. Kad bi uspjelo na temelju tih istraživanja što prije izraditi lijek koji za relativno kratko vrijeme izaziva kod ljudi neopaženu sterilizaciju, imali bismo na raspolaganju novo djelotvorno oružje – već i sama pomisao da bi tri milijuna bolševika koji se nalaze u njemačkom zarobljeništvu mogli biti sterilizirani, tako da mogu služiti kao radnici, ali da se onemogući njihovo razmnožavanje, otvara dalekosežne perspektive. Pokusi sa sterilizacijom vršili su se u koncentracionim logorima, uglavnom na Romima i Židovima. Viktor Brak, SS Oberführer i šef Führerove kancelarije, ovako je izvijestio Himlera o pokusima u koncentracionim logorima. Sljedeći rezultat može se utvrditi kao siguran i znanstveno odgovarajući potkrijepljen. Ako bilo kojega čovjeka treba učiniti trajno neplodnim, uspjeće to uz primjenu tako visokih rentgenskih doza, da nakon toga nastupi kastracija sa svim svojim posljedicama. Visoke rentgenske doze naime uništavaju unutrašnje lučenje jaljovoda, odnosno testisa, Načelno može se to postići kod najjače napetosti i gustog filtra te malog intervala zračenja od dvije minute za muškarce, odnosno tri minute za žene. Put praktične primjene bio bi da, na primjer, tretirane osobe dođu na šalter na kojem će odgovarati na neka pitanja ili ispuniti neki formular, što bi trebalo trajati otprilike dvije do tri minute. Činovnik koji sjedi iza šaltera može posluživati aparat koji je podešen tako da čovjek može raditi na šalteru i istovremeno staviti u pogon cijevi. Kod uređaja s dvije cijevi može se prema tome sterilizirati dnevno 150 do 200 osoba. Kad se radi o drugom programu sterilizacije, to je dakle značilo tu sad čovjeka ne treba ubiti, ali mu treba onemogućiti biološko potomstvo. Ono se odnosilo jednim dijelom na ljude koji imaju neke nasljedne bolesti, međutim ono se odnosilo gotovo u potpunosti na sve one koji su nacisti nazivali mišlunzima, dakle po njihovim teorijama rasno miješanima. To je naprosto je bila riječ o ljudima koji nisu bili dovoljno židovi, da bi ih se otpremilo u koncentracioni logor i ubilo, ali nisu bili dovoljno Njemci da bi im se omogućilo da imaju potomstvo. A kako bi se spriječilo daljnje e, rasno miješanje i kako bi se omogućila potpuna Eh, rasna čistoća u skladu sa nacističkom ideologijom, njima je trebalo onemogućiti potomstvo sterilizacijom. Tu su se sad vodile dosta velike rasprave čak među Njemcima, tu ponovo čak i među pravnicima i među eh, liječnicima, trebali ih jednostavno sterilizirati sve, eh, trebali ih pitati žele li oni biti sterilizirani i što nakon toga. Pa na kraju je obično ovaj prevagnula u teoriji Eh, ideja i o tome se raspravljali na konferenciju u, u Vanzeu, da ipak o tome treba odluku prepustiti ljudima koji bi trebali kao biti sterilizirani. Međutim, u rečenici prije toga se jasno kaže da će svi takvi biti sterilizirani. Jel, nakon sterilizacije ti ljudi bi barem formalno, barem službeno, realno ne, nikada u, u praksi svakodnevnom životu sticali sva prava koje su inače imali i drugi njemački građani, pa se čak u jednoj rečenici iz eh, tog vazinskog protokola piše da se njih više dalje ne smije proganjati nakon što su sterilizirani. 20. siječnja 1942. u Vili na jezeru Vanze, Heidrich je na konferenciji okupio predstavnike države, partije i SS-a, kako bi se koordinirao rad na ubijanju židova. Uz Heidricha, Müllera i Eichmana na konferenciju su došli doktori Mayer i Leibrand iz Ministarstva Rajha za okupirane teritorije na istoku. Doktor Štukart je predstavljao Ministarstvo unutarnjih poslova, doktor Freisler Ministarstvo pravde, a dr. Luter ministarstvo vanjskih poslova. Kancelariju Rajha je predstavljao Kritzinger, a kancelariju nacističke stranke Klopfer. Ured glavnog guvernmana, kako se naziva dio Poljske koji nije pripojen Njemačkoj, predstavljao je dr. Josef Bühler. SS su predstavljali Gruppenführer Hoffmann iz glavnog ureda za rasu i preseljenje, Oberführer dr. Schengart bio je šef sigurnosne policije i SD u generalnom guvernmanu, a dr. Lange je predstavljao sigurnosnu policiju i SD u pribaltičkim zemljama. Svi pisani dokumenti u toj konferenciji trebali su biti uništeni. Osobne bilješke sudionika trebale su biti uništene do kraja dana. Napravljeno je 30 kopija zapisnika s konferencije. On je trebao biti prikazan nadređenima i onda uništen. Kraj rata dočekala je samo 16. kopija zapisnika koju je dr. Martin Luther, podtajnik u Ministarstvu vanjskih poslova, arhivirao u arhiv ministarstva. Već u samom nazivu tu postoji jedna poteškoća. To se naziva konferencijom. To je bio zapravo sastanak dvadesetak ljudi koji je trajao sat i pol. Nešto što traje sat i pol teško se može nazvati konferencijom. I u sat i pol je, što bi se reklo, sve dogovoreno. To je bio jedan operativni sastanak, po svoj prilici dobro pripremljen, čime je trajao samo sat i pol. I ono što zapravo šokira da je sudbina cijelog jednog naroda u Europi zapečačena za tih 90 minuta, dakle za vrijeme koliko traje prosječan western Raula Walsha ili Johna Forda. E, sastankom je dominirao Heidrich većina sudionika uopće nije govorila. Na početku je Heidrich sve izvijestio da ga je Gering ovlastio da prisutno obavijesti o završnim pripremama za konačno rješenje žirovskog pitanja, a konferencija je sazvana kako je sam Heidrich kazao da bi se e, razjasnila fundamentalna pitanja. Kazao je da je potrebna zajednička akcija svih središnjih ureda – Dakle, najkasnije tada dolazi do potpunog stapanja stranke i države u slučaju nacističke Njemačke. Pod pravim vodstvom, tijekom konačnog rješenja, židovi trebaju biti preseljeni na rad na istok. Jaki židovi, odvojeni po spolu, bit će odvedeni u velikim kolonama u ta područja, kako bi radili na izgradnji cesta, tijekom kojih će bez sumnje velik broj njih biti eliminiran zbog prirodnih uzroka. Mogući konačni ostatak će, kako se bez sumnje on sastoji od najotpornijeg dijela, biti odgovarajuće tretiran, jer je proizvod prirodnog odabira i kao takav bi, ako bude oslobođen, mogao biti sjeme nove židovske obnove. U toku praktičnog izvršenja konačnog rješenja Europa će biti pročešljena od zapada prema istoku. Evakuirani židovi bit će poslani skupina po skupina do takozvanih tranzitnih getova, iz kojih će biti premješteni na istok. Kratko je analizirano stanje po zemljama. Zaključeno da je u Slovačkoj nezavisnoj državi e, Hrvatskoj situacija nije tako teška jer je već blizu rješenju, što su domaće snage napravile u pravilu. E, u Rumunjskoj je situacija pod njima u tom trenutku očito napredovala jer je bio imenovan povjerenik za židovsko pitanje. Inače, naciste u Rumunjskoj e, nisu mučili antisemitski stavovi e, rumunskih vlastodržaca u to vrijeme, nego potkupljivost rumunskog aparata, pa su zahvaljujući podkupljivosti se dosta židova uspjelo spasiti. E, to dosta isto treba uvjetno shvatiti. E, u Francuskoj je u tom trenutku se radilo na, na registraciji židova i konstatirano je da nema nikakvih problema. I to u obje Francuske, dakle u okupiranom dijelu Francuske i u Višinskoj Francuskoj. A u Italiji, za Italiju su zaključili, Italija u tom trenutku još uvijek e, ratna saveznica Njemačke i formalno bi trebala biti recimo jednakopravna Njemačka, ali se iz toga vidi da Njemci ne tretiraju Italiju kao ravnopravnog saveznika. E, u Italiju bi trebalo kontaktirati policiju pa da se i tamo nešto pomakne po tom pitanju. Rasprava se vodila o, kako u zapisniku s konferencije piše, zamršenim pravnim pitanjima, poput postupanja s polužidovima i četvrt židovima, što je značilo da se razgovara o tome treba li ih sterilizirati ili ubiti. Zatim je uslijedio razgovor o različitim vrstama mogućih rješenja problema, što je podrazumijevalo da se razgovara o načinu ubijanja, da bi se napokon, kako u zapisniku piše, sudionici više nego složili i pozdravili konačno rješenje s izvanrednim oduševljenjem. U tim kratkim razgovorima, u kojima je, kažem, dominirao i uglavnom govorio Hajdlih, portajni kluter, baš onaj koji je zaslužan za to što su vanjski protokol uopće ovaj, ugledao svjetlost dana, e, je malo govorio o skandinavskim zemljama, Eh, SS Gruppenführer Hoffman je govorio o potrebi pojačanja rada u Mađarskoj, jer Mađarska, iako je imala desničarski režim na čelu s admiralom Miklošem Hortijem, uporno nije htjela dati svoje židove. I tek nakon pada Mikloša Hortija u jesen 1944. Eh, dogodila se katastrofa židova u, u Mađarskoj. Eh, također su raspravljali o tretmanu miješanih, dakle, tih, kako bi ne kazali, mišlinge, i raspravljali su što je s onima koji su prvog stupnja? Oni su po njima nedvojbeno židovi i uz minimalne iznimke uh, idu na istok će biti preseljeni kako su govorili. E, što sa drugim stupnjima, e, što sa brakovima židova, što sa miješanim brakovima. Dakle, oni su tu raspravljali o nečemu za što im je pravna osnova već postojala, što su im dali pravnici pravnu osnovu u nirbenškim zakonima i u cijelom nizu Eh, podzakonskih akata i uredbi. Eh, državni tajnik Štukart iz Ministarstva unutarnjih poslova u raspravi je recimo napomenuo da će u praksi miješani brakovi i mješanci stvoriti beskrajni administrativni posao. Njega je to jako zabrinjavalo. I predložio je sterilizaciju kao obaveznu, inače je postala ideja da sterilizacija može biti i dobrovoljna, a našao je potencijalno vrlo jednostavno rješenje za e, miješane brakove, on je jednostavno predložio da se oni proglase nevažećima. I na taj način bi on smatra se ovaj, riješio probleme. E, također je bilo dogovoreno da oni židovi koji su potrebni industriji e, neće biti evakuirani, a recimo državni tajnik Bühler iz generalnog guvernerata dakle nekadašnjih poljskog teritorija, bio je jako zadovoljan i to je javno izrazio zadovoljstvo e, time što će konačno rješenje započeti baš u generalnom guverneratu i njegov jedini zahtjev je bio da se s tim počne što je moguće prije. Neki od podtajnika nisu ni bili članovi nacističke stranke, i Heidrich i njegovi pretpostavljeni su strahovali hoće li dobiti potporu od tih ljudi i njihovih službenika za masovna ubojstva. Na suđenju u Jeruzalemu Eichmann je rekao da je Heidrich očekivao najveće teškoće. Ali teškoća nije bila. Heidrich je sazvao konferenciju kako bi uskladio sve napore u provedbi konačnog rješenja. I to je postigao, bez velikog truda i uvjeravanja. Taj sastanak, osim što je imao katastrofalne posljedice, po, po židove ovaj, u Europi je za naciste bio veoma značajan zbog jedne druge stvari. Što sam kazao da je nakon tog sastanka Eichmann možda jedini put vidio Heidricha zadovoljno, kako puši cigaru i pije konjak. Naime, nacisti nisu imali pretjerano puno povjerenja u državnu administraciju koja je dobrim dijelom bila naslijeđena iz Weimarske Njemačke. Ona je bila u tih osam godina, skoro devet zapravo, od trenutka stupanja na vlast do konferencije u Vanzeu temeljito rešetana, ali naravno da se nisu mogli izjuriti iz državne uprave svi koji nisu bili nacisti, jer bi se državna uprava urušila. I oni su imali dosta velike skepse prema e, državnoj administraciji, birokraciji, zato što je ona tradicionalno ljena i nesklona bilo čemu. Bilo to dobro ili loše, međutim, pokazalo se da je tih sati pol bilo na kraju sasvim dovoljno. Za njih je to na kraju bio samo jedan posao koji moraju obaviti. I u tome je zapravo, osim u posljedicama, sva šokantnost ovaj, tijekom konferencije u Vanzeu, koja je pokazala jedno potpuno srastanje nacističkog partijskog aparata i države i bilo je potpuno zapravo u tom trenutku jasno da je e, nacistička stranka progutala u potpunosti državu. U Trećem rajhu Firerova volja bila je zapovjed. Svatko tko bi tu zapovjed dobio, postao bi nositelj zapovjedi ili nositelj bremena. Sudjenici konferencije u Vanzeu, osim Heidricha Millera i Eichmana, postali su nositelji tajne, jer su saznali o načinu kako će izgledati konačno i željeno rješenje židovskog pitanja. Nosioci tajne postali su jer su saznali ono što su znale samo nacističke glavešine. O toj tajni Himmler je ovako govorio svojim SS-ovcima. Želim vam posve otvoreno govoriti i o jednoj vrlo ozbiljnoj temi. O tome treba među sobom govoriti sasvim otvoreno, ali javno o tome nikad nećemo govoriti. A nositelji tajne imali su poseban govor kojim su se sporazumijevali, govori profesor Tihomir Ponoš, novinar vjesnika. Najjednostavnije rečeno, nositelji tajne su oni kojima je izrikom rečeno što će se dogoriti židovima i što nacisti spremaju židovima. E, to je bilo manifestno u jezičnim propisima koji su bili na snazi nakon što se odlučilo odlučilo se sredinom 41. u Manzeu je to samo zapečačeno početkom 42. E, u tim jezičnim propisima u kojima je bilo jasno ovaj, dano do znanja kako treba komunicirati, koje izraze treba koristiti. Iznimka su izvještaji Einsatz grupa iz 41. se teritorija Sovjetskog saveza u kojima se prilično otvoreno govori o streljanjima, mjestimično. Dakle, nisu se mogle koristiti riječi koje bi e, mogle recimo psihološki nekog uzdramati, Koliko to perverzno zvuči. Nije se moglo govoriti o tome da se ubija, nije se moglo govoriti o tome da se strelja, e, da se ubija plinom, da, da se nakon toga leševi masovno spaljuju u krematorijima E, i tako dalje. Recimo, ne spominju se uopće ni istrebljenje, ni likvidacija, ni ubijanje. E, propisano je bilo kao izraz konačno rješenje, propisana je bila e, evakuacija kao izraz, propisan je bio poseban tretman, nije se govorilo nikad recimo o deportaciji židova na istoku Poljsku, nego se govorilo o preseljenju ili za one malobrojne, uvjetno rečeno, povlaštene židove koji su završavali u Terezinštatu, o promjeni prebivališta, što je stvarno birokratska perverzija. E, govorilo se, nikako se nije govorilo da ih se upućuje recimo na presilne rade, one koji su, dakle muškarce koji su bili fizički sposobni, nego se govorilo da ih se upućuje na rad na istok. Otvoreno su mogli nositelji tajne govoriti međusobno o tome što se zapravo zbiva, ali je za pretpostaviti da, da ni oni u svojim užim krugovima nisu o tome otvoreno govorili, jer je naprosto stvoren jedan žargon zasnovan na laži koji su svi koristili. Cilj konferencije u Anzeu bio je uskladiti sve napore u smjeru provedbe takozvanog konačnog rješenja židovskog pitanja. I konferencija je postigla cilj. Istrebljenje židova postalo je gotovo rutinom. Kako je ta rutina izgledala, opisala je Hannah Arendt u svojoj čuvenoj knjizi Eichmann u Jeruzalemu. U zemlji za zemljom židovi su se morali registrirati. Bili su prisiljeni nositi žutu značku radi lakše identifikacije. Skupljali su ih i deportirali, ovisno o trenutačnom kapacitetu, otpremali u jedan od centara za istrebljenje na istoku. Kada bi vlak pun židova stigao u centar, snažnije su izdvajali za rad, često u pogonima za ubijanje, a svi drugi su bili odmah pobijeni. Bilo je zastoja, ali neznatnih. Ministarstvo vanjskih poslova bilo je u vezi s vlastima u onim zemljama koje su bile ili okupirane ili u savezništvu s nacistima, kako bi tražilo deportaciju njihovih židova. Pravni stručnjaci donijeli su prijeko potrebne zakone kako bi žrtve bile bez državljanstva. Ministarstvo financija i Reichbank osigurali su skladišta za dotok golemog plijena iz cijele Europe, sve do ručnih satova i zlatnih zuba. Ministarstvo prometa priskrbilo je potrebne željezničke vagone, obično teretne, čak i u vremenima velikog manjka voznog parka. Eichmann i njegovi ljudi Obavještavali su židovska vijeća o tome koliko je židova potrebno da bi se napunio vlak. Koliko je Eichmann vidio, nitko nije prosvjedovao, nitko nije odbio surađivati. Ljudi ovdje iz dana u dan idu na vlastiti sprovod, kako reče neki židov u Berlinu 1943. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jamrošić, tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Daniel Turk, a emisiju redio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.